بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأما اسم الفاعل والمفعول من الثلاثي المجرد فالأكثر أن يجيء اسم الفاعل منه على وزن فاعل تقول ناصر ناصران ناصرون إلى آخره Evet İzzi'den 20. dersimize geldik. Bugünkü dersimizin konusu ismi fail. Bir de ismi mef'ul. Emsileyi hatırlayın. Fehuve nasirun neydi? İsmi fail. Ve zâke mensurun neydi? İsmi mef'ul. Şimdi her zaman söylüyorum, yine söyleyeyim. Bazı talebeler ismi fail ile faili karıştırıyorlar. İsmi fail ile faili karıştırıyorlar. Veya ismi mef'ul ile mef'ulun bihi karıştırıyorlar. Mesela darabe zeydun amren diyoruz. Darabe zeydun amren. Darabe nedir? Fiil. Zeyd nedir? Fail. Ama bakıyorsun bazı talebeler terkip yaparken zeyde diyor ismi fail. Veya nasiru ne diyor? Fail. Veya daribu ne diyor? Fail. Şimdi fail başka şeydir. İsmi fail başka şeydir. Yani ıslah olarak istilah olarak. Evet şahıs olarak aynı kişi olabilir. Mesela darabe zeydün, darabe vurdu. Kim vurdu? Zeydün, zeyd vurdu. Fail zeyddir. Fail zeyddir. İsmi fail ise daribün kelimesidir. Bakın isim, ismi üzerinde bakın. İsmi fail, failin ismi. Failin kendisi demiyor. Failin ismi. Şimdi Zeyd darb fiilini yaptığı zaman ona ne ismi veriyoruz? Darib ismini veriyoruz. Ha, fail denildiği zaman Zeyd diyeceksiniz. Fail kimdir? Zeyd. Peki Zeyd darp fiilini yaptığına göre ismi fail nedir? Yani ona ne isim veririz? Darib ismini veririz. Veya katele Zeydun. Allah korusun. Katele Zeydun amren. Katele öldürdü, katletti. Kim? Zeydun Zeyd. Amren amri katletti. Şimdi soracağız size. Fail kim? Zeyd diyeceksiniz. Fail. İsmi fail nedir? Katil. Bakın Zeyd bu fiili işlediği için, katil fiilini işlediği için ona ne isim veriyoruz? Katil ismini veriyoruz. Katil ismi fail. İsmi Zeyd yani. Ya Zeyd'in ismi oluyor katil. Amr ne oldu? Fiil onun üzerine işlendi. Katil fiili amrın üzerine işlendi. Amr nedir? Mef'ulu bihidir. Bakın. Mef'ulu bihidir. Peki ismi mef'ul nedir? Amr mef'uldür. Fiil ona yapılmış. Onun ismi ne oluyor? Maktul. İşte maktul ismi mef'uldur. Mef'ul amırdır. Mef'ul amırdır burada. Mef'ulun bihi. İsmi mef'ul ise, onun ismi ise oluyor maktul. Öldürüldüğü için ona maktul diyoruz. Evet. Bunu açıkladıktan sonra geçiyoruz ibaremizi okumaya. Ve emma ismül faili. İsmi fail. İsmi fail nedir? Herhangi bir şahıs, herhangi birisi bir fiili işlediği zaman o fiilden bir isim türetilip ona verilir. İşte o ismi fail olur. Mesela Zeyd nasır fiilini işlediği zaman biz nasır kelimesinden nasır kelimesini türetip Zeyd'e tak diye yapıştırıyoruz. Zeyd'e diyoruz nasır. Zeyd Darb fiilini işlediği zaman Zeyd'e diyoruz darip. Zeyd katil fiilini işlediği zaman Zeyd'e diyoruz katil. Evet. Ve emma ismül faili ismi faile gelince vel mef'uli bir de ismi mef'ule gelince mines sülasiyil mücerredi sülasiye mücerretten sülasiye mücerretten bakın sülasiye mezidu fihi rubaiye mücerred rubaiye mezidu fihi bir kenara. Onlardan nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Şimdi bizim işimiz sülasiye mücerred ile. Sülasiye mücerredin ismi faili nasıl yapılır? Yani nasarenin, darabenin, haracenin, ketebenin, celesenin, vecilenin, verisenin bunların ismi faili nasıl yapılıyor? Sülasiye mücerretlerin. Fel ekseru ekseriyetle demek ki her zaman böyle değil. Ekser dediğine göre her zaman böyle değil. Fel ekseru ekseriyetle çoğunlukla en yeci'e gelmesidir ismül faili, ismi failin minhu sülasiye mücerretten sülasiye minhu ondan yani sülasiye mücerretten ala vezni fail fail vezninde geliyor. Ala vezni failin fail vezninde geliyor fail. Nasir mesela. Takulu dersin. Bakın Nasara'nın ismi faili nasıl geliyor? Nasirun, Nasirani, Nasirune. Zaten emsilede görmüşsünüz. Burada tekrar oluyor, pekiştirme oluyor. Nasirun yardım edici, Nasirani iki yardım edici, Nasirune yardım ediciler. Bu erkekler için. İla ahirihi diyor. Yani bayanları da sen çek diyor. Zaten emsilede görmüşsün. Nasiretun, Nasiretani, Nasiratun. Nasiretun, nasiretani, nasiratu. Bu tabi musahhah böyle. Bunun tabi mükesserleri var. Onları emsilede gördünüz. Tekrar emsileye bakın. Bir tekrar yapın. Nasirun, nasirani, nasirune, nasiretun, nasiretani, nasiratun. Ve ismül mef'uli, ismi mef'ule gelince minhu sülasiye mücerretten, minhu sülasiye mücerretten, yani ondan yani sülasiye mücerretten, ala vezni mef'ul, o da mef'ul veznidir. Mesela mansur, yardım olunmuş kişi, mansur. Ala vezni mef'ul. Tekulu mensurun. Bakın mensur tam mef'ul veznindedir. Mansurun, mansurani, mansuruna. Mansur yardım olunmuş erkek. Mansurani yardım olunmuş iki erkek. Mansuruna yardım olunmuş erkekler. Mansuretun yardım olunmuş bayan. Mansuretan yardım olunmuş bayan iki bayan. Mansuratun yardım olunmuş bayanlar. <clears throat> Ve menasiru bu da mükesseri. Ems emsilede gördünüz. Evet ve menasiru bu da yardım olunmuş bayanlar manasındadır. Ve tekulu sen dersin fil lazimi. Şimdi önemli bir meseleye geldik. Ve tekulu fil lazimi. Şimdi müteaddi <clears throat> fiilin müteaddi fiilin ismi mef'ulü normal olur. Mesela nasara müteaddi bir fiil. Nasara zeydün amren. Bakın müteaddi olduğu için mef'ulü bihiye geçiyor. Nasara yardım etti. Zeydün Zeyd kime yardım etti? Amren Amr'a yardım etti. Elbette Amr'ın ismi de olacak. Nasıl ki Zeyd'in ismi Nasir'un oluyor. Amr'ın ismi Mansur'un olacak. Peki lazım fiil. Lazım fiil kendisine mef'ul almıyor. İsmi mef'ul nereden gelecek o zaman? Bakın dikkat edin. Lazım fiilin mef'ulü yok. Mesela celese. Celese. Oturdu. Celese Zeydun. Zeyd oturdu. Bunun mef'ulü yok. Zeyd'in kendisi oturmuş. Yani bu fiili Zeyd kendisine yapmış. Failin kendisinde kalıyor bu fiil. Ha celese oturdu Zeydün Zeyd. Şimdi celese fiilinin ismi faili olur mu? Olur. Çünkü her fiilin faili var. Zeyd faildir mesela. Zeyd'e calis diyoruz. Calisun yani oturan. Peki celesenin ismi mef'ulü olur mu normalde? Olamaz. Niye olamaz? Çünkü celese lazım bir fiil. Mef'ul almamış ki kendisine ismi mef'ulü olsun. Olmayan şeyin ismini nasıl bırakacaksınız? Peki celesenin ismi mef'ulü olabilmesi için ne yapmamız lazım? Celeseyi müteaddi yapmamız lazım. Celeseyi müteaddi yapmanın yollarından birisi neydi? Harfi cer idi. Yani celeseyi mücerretlikten çıkarmadan. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Eclese yapabilirsiniz. Eclese yüclisu iclasen veya ferraha babına getirebilirsiniz müteadi yapmak için. Ama o artık mücerretlikten çıkar. Biz mücerredi diyoruz. Yani mücerred celesenin ismi mef'ulünü nasıl elde edeceğiz onun peşindeyiz. Ha celesenin mef'ulü olmadan celesenin ismi mef'ulü olmaz. Çünkü mef'ul olmadan ona isim nereden getireceğiz? Önce mef'ul olacak ondan sonra isim olacak. Ha celese ancak nasıl müteaddi yapabiliriz? Yani onu mücerretlikten çıkarmadan, onu mücerret halden çıkarmadan nasıl müteaddi yapabiliriz? Harfi cer ile. Ve bi harfil cerri fil kulli. Hatırlarsanız izide okudunuz. Ve bi harfil cerri fil kulli. Hepsinde harfi cerle müteaddi olabiliyor lazım fiiller. Ha. Celese'yi mesela ala harfi cerri ile müteaddi yapalım. Celese zeydün alel kursiyi diyelim. Celese oturdu. Zeydün zeyd alel kursiyi kürsünün üzerinde oturdu. Celese zeydün alel kursiyi zeyd kürsünün üzerinde oturdu. Şimdi kürsi oldu mef'ul ama nasıl oldu? Ala ile. Ala ile oldu. Kürsi şu anda celesenin mef'ulü. Yani celese fiili kime yapıldı? Kürsüye yapıldı. Zeyd oturdu. Oturan Zeyd. Neyin üzerine oturdu? Kürsünün üzerine oturdu. Şimdi celesenin ismi mef'ulünü nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Mec yani kürsüye isim nasıl vereceğiz? Diyeceğiz ki meclusun aleyhi. Bakın dikkat edin. Meclusun oturulmuş aleyhi onun üzerine. Bakın celese ala ile müteaddi olduğu için onun ismi mef'ulü de ala ile gelir. Yani burada. Bu örnekte. Başka şeyde yani hangi harfe cer ile müteaddi olmuşsa hangi harfe cer ile mef'ule geçmişse onun ismi mef'ulü de o harfe cerle olur. Evet. Mesela meclusun oturulmuş. Bakın mana da böyle. Meclusun oturulmuş aleyhi. Onun üzerine oturulmuş. Kürsinin ismi mef'ulü işte böyle. Kürsi mef'uldür. Onun ismi de böyle oluyor. Meclusun aleyhi. Eğer iki kürsi olsa meclusun aleyhima. Bakın harf-i cerden sonraki zamir tesniye yapıyor. Artık meclusani, meclusune, meclusetun, meclusetani o yok. Zamir meclusun aleyhi onun üzerine oturulmuş. Meclusun aleyhima o ikisinin üzerine oturulmuş. Meclusun aleyhim onların üzerine oturmuş. Bu müzekker için. Müennes olsa meclusun aleyha o müennesin üzerine oturulmuş. Meclusun aleyhima o iki müennesin meclusun aleyhinne o müenneslerin üzerinde oturulmuş. Mesela yani. Şimdi bunu anlatacak. Bize bunu anlatıyor. Diyor ve tekulu sen dersin fil lazmi. Lazım da mesela merre fiili. Merre uğradı merre uğradı. İsmi tabi merrenin kökü merreredir. Biz daha mudaafı inşallah okuyacağız. Ee, hemen bu konu bittikten sonra mudaafa geçiyoruz zaten. Orada göreceksiniz merrenin aslı merreredir. İsmi faili marirun. Marrun oluyor tabi biz marirun diyelim. İsmi mef'ul de memrurun ama lazım olduğu için ismi mef'ul gelemiyor. Hangi harf ile müteaddi olursa mesela merre zeydün diyelim. Zeyd fail. Merre uğradı zeydün zeyd kime? Bihi ona. Bi zeyd. Bi amrin mesela. Bakın bi amrin. Amra uğradı. Harf ecer bi burada. Bi amrin amra uğradı. Marirun ismi fail. marun oluyor. Marirun diyelim biz. ismi fail. Memrurun uğranılmış. Kime uğranılmış? Bihi ona. Ona uğranılmış. Yani amra uğranılmış. işte memrurun bihi ismi mef'ul oluyor. Ha memrurun bihi ona uğranılmış. Memrurun bihima o ikisine uğranılmış. Memrurun bihim onlara. Bu erkekler için. Memrurun biha o bayana uğranılmış. Biha o bayana. Memrurun bihima o iki bayana uğranılmış. Memrurun bihinne o bayanlara uğranılmış. Gidilmiş yani. Fe, dikkat edin. Fetusenna tesniye edilir. Ve tücme'u cem' yapılır. Ve tüzekkeru müzekker yapılır. Ve tüennesu müennes yapılır. Eddamiru. Zamir. Bakın burada memrurun, memrurani, memrurune, memruretun, memruretani, memruratun diyemiyoruz. Çünkü müteaddide harfi cer olması lazım. Şey e, lazım. Müteaddi ben de diyorum. Müteaddi değil. Lazım. Lazım lazım fiilin ismi mef'ulünde illa harfe cer olmasından. Çünkü lazım fiil ismi mef'ul işte e, harfe cer olmadan zaten kendisine mef'ul alamıyor. Ha harfe cersiz mef'ul alamadığı için harfe cersiz ismi mef'ul da olamıyor. Onun için burada müzekkerlik damir ile bakın bihi, bihima, bihim. Müenneslik yine damir ile biha, bihima, bihinne. Tesniye damir ile bihima. Cem'e damir ile yani müzekker, müfred, tesniye, cem'e, müennes bunlar hepsi zamirle yapılıyor. Evet. Demek ki fetusenna tesniye yapılır ve tucma'u cem'i yapılır ve tuzekkeru müzekker yapılır ve tuennesu müennes yapılır eddamiru. Zamir yapılır yani. Artık kendisi değil. İsmi mef'ulün kendisi değil. O harf-i cerden sonraki zamir. Tesniye, cem'e, çekim zamirle yapılır artık. Dikkat edin. Memrurun bihi, memrurun bihima, memrurun bihim, memrurun biha, memrurun bihima, memrurun bihinne. Artık çekimi o zamirle yapılıyor. Evet. Demek ki fetusenna tesniye yapılır ve tücme'u cemi yapılır ve tüzekkeru müzekker yapılır ve tüennesu müennes yapılır. Ed-damiru zamir ma o şeyde ki ma o şeyde ki yeteadda müteaddi oluyor bi harfil cerri. Harfi cer ile müteaddi olan yerde li ismil mef'uli ismi mef'ulu tesniyesi cem'i o, o ismi mef'ulün tesniyesi cem'i müfredi müzekkeri bu gibi şeyleri zamirle yapılır. Evet. Ve failun, failun vezni, failun sigası. Mesela nasara nasirun, darabe daribun. Bu kalıba getirildiği zaman. Failun kalıbına getirildiği zaman. Veya alime alimun. Dikkat edin. Katale katilun mesela. Fail sigası ne içindir? Fail. Kad bazen. Kad yeci'u gelir bi ma'nel faili. Bazen ismi fail manasında gelir. Kerrahimi. Rahim gibi bak. Rahim. Rahim, rahim يعني اسم فاعل مرحمة تجي رحم يرحم رحم مرحمة تي يرحم علم يعلم وزن دادر رحم يرحم مرحمة تي مرحمة دار رحيم يعني الراحم يعني اسم فاعل يعني مرحمة تجي بسم الله الرحمن الرحيم اشتا قرآن الكاية بسم الله الرحمن الرحيم رحيم كلمة سيور رحيم رحيم معنى سنة وبمعنى المفعول بازا اسم مفعول معنى سنة فعيل صيغاس يعني fail sigası bazen ismi mef'ul manasında kullanılır. Kel katili katil gibi. Katil burada maktul manasındadır. Bakın rahim ismi fail olarak kullanılıyor. Katil ismi mef'ul. Yani ikisi de fail vezni. İkisi de aynı siga. İkisi de fail vezninde ama biri ismi fail olarak, biri ismi mef'ul olarak kullanılıyor. Demek ki rahim ya şey yani fail sigası fail sigası bazen ismi fail, bazen ismi mef'ul olarak kullanılıyor. Katil bi ma'nel maktuli diyor. Maktul manasındadır. Evet. Buraya kadar dersimiz yeter olsun bugünkü dersimiz. İbareyi okuyorum. Ve emma ismül fa'ili vel mef'uli mine من mücerredi fel ekseru en yeci'e ismül fa'ili minhu ala vezni fa'ilin تقول ناصر ناصران ناصرون إلى آخره واسم المفعول منه على وزن مفعول تقول منصور منصران منصورون منصورة منصورتان منصورات ومناصر وتقول في اللازم ممرور به ممرور بهما ممرور بهم ممرور بها ممرور بهما ممرور بهن فتسنى وتجمع وتذكر وتؤنس الضمير فيما يتعدى بحرف الجر لاسم المفعول وفعيل قد يجيء بمعنى الفاعل كالرحيم وبمعنى المفعول كالقتيل بمعنى المقتول